isanzwe yabakuru b'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa afurika yasozere ku munsi w'imana yaragenye umukuru w'igihugu cy'uburundi mu kibanza cy'icegera cya gatatu cy'umukuru w'uyo muryango umukuru w'igihugu cy'uburundi evariste ndayishimiye ahaganutse yahamagariye abarundi kwerekana ko bashoboye kurongora ayo mabanga mu by'uburimyi turabwiye ubukene bw'imbuto ku barimyi zaba iz'ibiharage ibira n'ibindi ko ari intambanyo mu irima ry'impeshi mu ntara ya cankuzo ibyo nabyo bikaba byashyikirijwe n'abasanzwe barima aho havuzwe ko imiryango irenga ibihumbi bitatu y'abarimyi itazoronka usheme ushemeye kubera ihindagurika ry'ibihe nayo mu by'agateka muntu washinga amateka mu nama bakiranye bashikirizwa bashikiranira n'uburongo mu guhisende hashe barerekanye ko bafite amakenga n'impungenge ku bafungwa bafise uburenganzira bwo kwidegembya ariko akaguma mu mabohero mwarabikukiye navyo nyene mu makuru mwashikijwe na radio isanganiro nayo ibyo kuroba ikiyaga Tanganyika baramenyesheje ko kizoba cugaye mu kiringo c'amezi atatu aho ni kuva mu kwezi kwa gatanu gushika mu kwezi kwa munani bamwe rero mu barovyi muri mu ntara ya Rumonge basanzwe bari mu makoperative muri yo ntara akora mu gisata cy'uburovyi bagasa naho bataye icyizere aho babona ko ngo atamafi azosubira kuboneka ayo namwe mu makuru mwakurikiye n'ayandi menshi mwashoboye gukurikira nuko rero mwese murahawe ikaze banywanyi bararyoha isanganiro aho muherereye mu gice muyashikirije ko ayabashitse ku nyota n'ingere mwayakiriye umunywanyi wa mbere ku murongo no mwiriwe neza mahoro neza mm, tuganira n'andi frederico mu kinindo frederico mu kinindo hanyuma rumva yarasanzwe yari ko ari umujama w'ugwaruka yego umugabo urumva akamubwira yuko mhm. urumva turashima ibikorwa biriko birakorwa ku byerekeye urwaruka mm. ntiba nk'irwaruka cyangwa wa mugambi payeje umugabo mm. urumva tugasaba nka banki y'urwaruka geneye dusanzwe dukorana mhm. yuko bogerageza bakakurikirana neza kungene yacaje yo kwahesha eh, nk'igihe banki y'urwaruka mm. ukungene bikora urumva bigakora neza ku buryo bw'uko rwaruka rusaba ingurane y'ibyo bigo bikidoga cyane mm. kuko mu nk'akarorero ushobora gutanga yego iyo banki y'urwaruka iratanga ry'amafaranga agera ku miliyoni icumi yego nka twebwe urumva dufatiye kuri twebwe b'imyuga ukagenda ukagura ibikoresho mm. maze kugura ibyo bikoresho mhm. mu nyuma y'ingurane igakigura gusubiza yego n'ubururu tugasaba yuko bushimika ko cyane urumva bagakurikirana kuri iryo shyirahamwe baba bahaye ayo mafaranga mm. kugira urumva rishobore gusubiza neza niho baba ariko barafasha neza guhagwaruka mm. hanyuma mu kwezi kw'icumi banki igejwe gushyigikira imigambi yo guharuka yaratumiye inama yatuma ko amakoperative agera ku majana na mirongo itanu yari amaze guhingurana mhm. barabatuma barakorera mu migwi ab'uburimyi ukwabo baba ab'imyuga ukwabo yego eh, hari hasukiwe n'intumwa y'umushyikirangantego gihugu waruka mhm. icyo gihe rero baravuga baravuga yuko bujya buryo bahabwa yuko bubakehana mm. urumva n'ibyo rero bogerageza gushimikira kuri ayo makoperative bafashije y'ugwaruka yuko boza barayakurikirana egisipenda kuri mm. hanyuma ikindi nacyo mhm. bakaza barakurikirana abantu bagejeje intwaro ku rwego rw'amakominite ku rwego rw'intara mm. kugira ntibajye baraburaguza amakoperative gukora kuko urumva iyo abantu benshi bamaze kuronka rya dufaranga mhm. hari abantu benshi bagezwe intwaro umva bamera nk'ababigenza ko cyangwa nk'aba baca babinjira mu bikorwa nk'abinjira mu bikorwa mm. mwiriwe Mm, tuganira hande muduza akajwi sindi ko ndabumva neza munywanyi sinzi ko ari ikibazo cy'agatelefone kanyu Ego duga ku ijambo alo eh, nibutse bari kuratwumviriza yuko mugerageza mugira mu gice umushikirije murabe neza utu telefone twanyu aho muhagaze Eh, kugira ngo dushore kuganira twumvikana n'abandi bari baradukurikira bumve neza icyo muri ko muravuga nuko serafine yacu ari muhinga bw'ibyuma niwe turi kumwe hanyuma ikiganiro muri kumwe na jean marie mayonga undi munyuranye ku murongo aro aro amahoro cyane uyu mubyeyi yiyumviriye gutanguza uyu mugambi wo gufungurira abana ku ishuri yego hanyuma hagaca haba abandi baca bawurwanya bagaca mhm. ibyo bifungurwa by'abo bana bari bagiye gufungura yego twagomba dusabe nka leta mbyeyi mm-hmm. Ah, baba bariko baratugwanya rwose wewe leta idufate mu mugongo hanyuma nabo bake baturwanya rwose mhm. hanyuma ikindi nacyo nyamenyesha amakuru mhm. yego ikibazo rero ngaha mu cyankuzo cy'ibi biharage mhm. oya kweri haba nabyo nyine babigenda rwose kugira ngo birarenze kweri ukuri nyakubahwa amenyesha amakuru mhm. iyo ndiko ndaraba nta kigoro ikoresha kugira ngo ibintu bimwe bive hanze hano ibindi bive muri tega bene gihugu tuba twararimye mm. iyo ndiko ndaraba ahubwo iyo ndiko ndaraba nk'ibintu bwo gufata mhm. njye niko ndaraba nk'umwimbu wavuye hanze uje gusahira ibyo ngaha mu burundi ariko bya bindi bigaca biguma bipanda bipanda mm. byifashe mm, gute mm. Mhm yuko ari ukubera bitarera ntawe mm. telefone ndabona umengane ko ziravyorosha ariko twizere ko abanywanyi bariko baradukurikira muze muraraba neza du telefone twanyu kugira ngo ibyumviro mushikiriza dushobore kubyakira ijana kwijana ubundi munywanyi ku murongo alo alo Radio Isanganiro ikiganiro nigira icushikirije tubanira tuganira na abanywanyi mutubwira uko mwakira amakuru mwakurikiye kuri Radio Isanganiro alo Allo Oui oui Nabaye mwiriwe Mwiriwe neza Turi kumwe nande byose byabaye akayobera abahinga mm-hmm. ntituzi yuko ari ukubera igitoro mm-hmm. rero tubona yuko twose agasagira leta yego ikaraba icyo yokora mm. n'ahandi h'abanyagihugu ni ukuri biraba ingorane mm-hmm. ati mbebokora iki yego ni uko leta yofata umugambi mhm. muri kubidukikije ibitoro birahari mm. none twebwe habuze iki kugira ngo igitoro kiboneke mhm. igitoro kirokogwa n'igiki mm. hariho abagwiza tunga ngaha mu burundi bafite amafaranga yego nabone bo basira muri urwo ruhara kugira ngo binjize igitoro ku bwinshi mhm. twari dufise ishusho nziza yari kiragaruka y'igihugu cacu twari ko turizegwa mu mabanga mwamwe yo mu afurika mm. rero mu gihe ujere wataya kazina muntu afashe agapfungwa ngo yari mama ngo yari kahungabanya umutekano ngo kwagizwa guhungabanya umutekano hagati mu gihugu mm. kwagirizwa ngo gukoresha amahera nabi y'igihugu yego jewe novuga ati mbega burya uguhunganya umutekano yego ubutungane bufite uko bukora rero novuga yuko abantu rero novuga yuko buriya icambere na mbere ni ukwerekana umuntu ntashoboye kuja nta urashobora kumurika akabona yidegenza hama bakaraba n'ubwo buryo bakerekana n'ubwo buryo bagombewe ne n'amafaranga y'igihugu nibaza uwana hagati y'akazina muntu arashobora kuba bakohereza abanyagihugu hmm. kubera buriya iyo umaze gufata ni ishusho mbi ku gihugu cyacu abantu ndiye mu busho ni benshi mu mabohero mhm. kandi ugasanga ukajya wumva ati n'imfungwa zirakenye ugasanga umuntu yagirizwa ibintu yoshobora kubona yidegeye ndamuga bagiye bajyamitse mu ibohero rero burya ibohero si wo muti mhm. akamu kanyu kumvise yuko mu kuronka igitoro hariho amaritiro kumbure ngo ko nibyo abajira intwaro aho igitega bavyumvise bazogereza kumbure babikurikirane barabiko iyo nkuru ari ukuri radiyo isanganiro ubundi munyureke umurongo alo ndakumva mm, ni amahoro cyane aho guca utera ufata ingingo diregite ubwo nyene utabanje kugisha inama uwo byega mm. ntuzi n'umutahe akoresha mu ibyo bintu ukuntu bimeze aho uba umuhohoteye mm. rero kuba babikoze kurya genda bashigikira nibaze baragira inani kurya nyene yego nk'ubu nk'iyo baca imodoka ya leta igapakira kwirya benyi mhm. aho canke na nyabona amata y'ingenda akasaza imodoka igapakira kwirya benyi mm. aho ni sawa mhm. baba bagikoze neza yego ni bake bajya kabiri ku munsi mm-hmm. umuceri wongera ngo mu mabutike uza warabagwanya usira mm. none ibyo bintu ubu bidusigurira abategetsi bacu ubu bidusigurira gusa baraza muratumire ku maradiyo babidusigure kuko nta siguro boronka boduha kuko ibizinze byose nibyo twirimira ngaha mu burundi hmm. rero urumva nibarabe babwica bakoze mugani w'umutama bwe ku murongo amatagisi bakure uretse kubyo numva noduma ewe konete wanje uri rumuwanga ko habaye iki ni irya mbere nkubonye unezerewe nk'uko ndagusabye umbwire ico kintu ekonete yagize ni ukuri kuba umunywanyi ntahemuka mhm. wa ekonete ni nko kuba mu nyishu aho ibaze nawe baduhaye akajya kuronka amanota iyo ukoresheje amayinite canke eko kashi sindiko ndabitahura neza umva ufyonze akanyenyeri mhm. amajana umunani na mirongo umunani n'umunani mhm. akanyenyeri rimwe akadirisha uba wiyandikishije mu bakiriya b'agaciro ba ekoneti nibyo gutyo rero uko ukoresha amayinite hmm.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 ngo turasanga ntayihari mhm. tukaba tuzi enteri peteroli kirakirangura ko igitoro kitigera kinyura mm. Eh, bari kuvuga nk'ingorane yo bihari bambara imiduga ikizana mhm. kuko irya ngingo bari bahaye regide yego asha turabona yuko itabishoboye kure mm. yego turabya ingorane ihari ibiciro bikaba biriko biraduguku yego tukaba tubura intebe twiyunguruye mm. bari bakwiye kuraba ababishoboye bakabaha kugira bashobore kuzana igitoro Mm, twizera ababijejwe babyumvise kumbure nabo bariko biraba yego cya kabiri nacyo mhm. mm. aba bantu bariko barafungwa baharanira agateka kazina muntu mm. babahura ko bari kubakoresha ngo amahera ngo batabona ngo ari karanje yego burya umuntu arose ukungene yinjiza amahera aho ayakuye hose akarungene yitunganiriza imigambi na cyane cyane mu byo kuvugira abandi yego eh, bari bakwiye kuraba abo bantu bakabarekura mhm. hano rero bakagenda kuburana bidegenza mm. eh, kuko kugeza ubu ntunga nta cyaha turumva bari kwarabagira reka tubirekere ubutungane buzobiraba hanyuma urubanza ingene ruzogenda nibo bazobona ikibereye yego bari bakwiye kugira twari ko turazana agashusho keza mu makungu yego eh, turabona bizotera biba nabi kubera icyo cyiyumviro cyafatiwe abo bantu yego reka tubashimire yohani ko leta yavuga ngo yakiranguye ngo ngo ngo ngo kiri tanzaniya mm. uho byahereye he mhm. ko tubona aro ndabumva duga ku ijambo ko tubona aba bo bakidaraza forode ko iri tigeze ko 8 10 bo bagikura he mm. aho hantu kweri masha muzamuraturabira kabisa ibiciro by'ibifu yaduze biharagi ibigori aramunyagiga umutomo utakivuga mm ibintu twe turabona kweri yuko munyagiga umutomo utaza kuhasiga menye murakoze Bernard Radio Isanganiro kiganiro nigishushikirije Jean Marie Mayonga niyo muri kumwe muri kino kiganiro Serafine Hakizimana niwe kwatuma amajwi dushobora kuganira neza aho muherereye allo halo mwiriwe neza mbahoro mm, tuganira nande twa claude kumuzinda claude kumuzinda mu ntara bubanza yego mm, vyifashe neza hiwanyu yego kabisa yego gico mushikirije ku makuru mwakurikiye agiye nagomba kuvuga kuri abantu ngo babidoga ngo ibiciro ngo biradoga gose mm ukuri abantu niba bikenera ni benshi no kuvamo twihangana cyakira nyene mm nagomba kuvuga mwavuze amakuru mm. eh, eh, yo muri zone rubirizi sinzi ko ari zone rubirizi muri zone rubirizi komine mutimbuzi mu gisagara cya bujumbura yego bwana ngo ahantu ngo baraharika cyane yego none bubaka batanditswe abandi mm. bagashinga ingwa bidaciye amategeko batazwi none aho hantu ko wamenga mm. nawe kumbure ntarahashika wamenga aho bahicaye abanyabwenge mm. none byo guharika babihigamwo iki ko mbona nibyo ibintu bidahuje n'amategeko babihiga ko iki ko ari ubuhombe baba barimo bararondera ni ukuvuga umuntu aharika icya mbere cyo cyatangura kuronka nimba ari Mhm. atangura guhomba aha rero je kabisa je ndabahanura nk'ubavunira akagohe babihebe kuko guharika burema atari uruhombe bazisangamwo basigaye basaba uwo bimye nta kindi bazokuramo murakoze butoyi ndibaza ko umwumvise na chef de zone waho yaravuze yuko bagiye kugwiza eh. amahemiriza yego abantu bavavano niyo ngeso na kugira ngo bubahirize amategeko kuko bice bitera ingorane nyinshi mwiriwe mwiriwe neza mweze neza yego turashima namwe n'amahoro matwe n'umutekano ntangere tuganira nandega yemwe desire i mayongwa desire mu gisagara cya bujumbura egome nuko bimeze neza ariko rero rero turashima imana verema ntawe wo kwidodombera imana n'abizi imana n'imana yego yamara inkuru eh, eh, duga ku ijambo rero mu gice mushikirije ku makuru mwakurikiye agomba kunga mu kirenge ca toma mm. c'abantu bo muri rubirizi yego baza bariye urumva abagore urumva batabasize mu mategeko yego barabe babahanure bibaye ngombwa babahane kuko mm. eh, urumva ryagwirirana ry'abantu urumva tuguma tugwira tugwira n'inzara ikaguma iduhotora mhm. amajyanye n'abajya abantu bikoze ku byo kurya by'abana mm. nabo nyine barabe babahanure babahane kubera urumva abo bana barabagiriye nabi yego ibijanye ivyo kwiyunguruza numvise ngaho murumonge ambaye murumonge ambateye ngaho ibururi baduka ngaho ibururi vrema igitoro misanze kiragoye ironka mukurumva wumva uwo mufasha none amaze kugutagutana abana bumva yo baki umufasha arinza guta mutabivuganya akagenda mutabyumvikanya urumva abakoze amakosa mugabo ndibaza ko yuko baca no mu mpisho bakarondera impapuro mu mpisho hmm. abagabo babo batabizi eh, ugasanga bagiye kandi ngo bagarutse bumva ko bacafatana n'abandi bagabo n'amahera badayatacu ayatanga amarire wa mugabo yatangaho nimba ari uko urumva ko atari byiza ibyo bintu kweri leta irabe ko hari umubyeyi turabira urumva abagabo turahohoterwa mm. yego kabisa hanyuma yego aho bantu nabo baharika babona urumva ngo ubu leta yari yavuze yuko ata muntu n'umwe yobana n'umugore batandika yego barabe nabo nyine babakorere ko babahanure kweri ibyo bintu urumva bisa bitera ingorane mu ntuze mu muryango yego hanyuma ku nawe yavuze yuko abantu ngo babaye benshi ngo yuko ngo tubure ibyo tujya kubera abantu babaye benshi mm. yeka ibyo si none ega abantu babaye benshi mhm. ahubwo abantu babaye benshi ntibakora amaboko mu mu mpuzu bakore ntibubashe mm, asigura ngo ngo isi ndimwa ngo ica ibura urabona nk'ubu leta iratwitayeho iri kiraduha umwavu mm. hariho abantu benshi usanga bari ku marigara batari barakora kandi bashaka kurya yego iyo nk'aba uradoduka nk'ariya ruguru dusanga ku kipi usanga ari abamama bonyine bariko bararima mm. ata abantu b'abagabo b'inguvu bariko bararima mm. none baba bagiye ntuzeho benshi usanga bibereye mu bisaga abandi bibereye ku maridasi aho rero nuko uko gashiba kisubira ko bagafasha abakenyezi babo nubona nk'ubunye imana ko yari kiraduha imvura mm. ubu twofatana urunani tukarima twese abantu bose bagakora amaboko mu buto bagakora mhm. ubu tubona indya zibaye furu na furu ari byo byeze mugabo kirazira kuvuga nk'amajambo nkajya warakijijwe yumvira nka toyitoma hajya mm. amajyambere yagiye kuvuga mm. nkujya fabiyani uwo ngaho umuntu uze mu rutana mm. urutse aho mu rutana nyamba bahitangwa iki gasozi akavuga ry'amajyambo je byarambabaje mu by'ukuri ni icyiyumviro umwe wese afise eh. ukuntu atanga icyiyumviro cyiwe mu burenganzira bwiwe nawe ni nk'uko ufise icyiyumviro cawe eh. yego mugabo nta kuntu bari kuvuga yuko mm. bari kumuhamba mm. bari bakwiye kubimenyesha yuko mm. aho hantu hatwara uwo muntu hariho umuntu yabyaye amahasa n'ubu byaye amahasa ari umugabo n'umugore arabagora nibyo si byo musanzwe uba musazwe muzi yego ndabumva icyumviro cy'ubanje ngejeje aho yakazina kanyu ntimwatwidondoye jewe nditwa bizoza mbona oscar bantazira scout nizeye imana imabaye nizeye imana ego nange nagomba nshikirize mm-hmm. twebwe ni ukuri mu masitasiyo yose abantu bakavomera bakabitanaza kuri magendo mm, nta gitoro namwe mufise ugaca usanga ibitoro mm. nk'iri cyo kigura ibihumbi icumi mm. cumi na bitatu yego turasabye rero nta intwaro ko abantu badandaza igitoro cya magendo mm-hmm. baba basabye ko bashikiriza ubutungane ibintu bikagenda neza mm, nta muntu ugufasha abajeje intwaro rega none ko ari mwebwe muri hagufi mubabona ingene babigenda mugashyikiza ababijeje ibitoro byabaye ndanse kweri mm. ikindi kintu cyatse gushikiriza yego jewe hanini mba ku mutumba wa buhoro mm. tukaba tubona ko nta mutekano dufite aho hantu mhm. bisaba rero abatetse ntwaro ko boduserukira kuko hmm. turi abarundi kandi twese turi bamwe dukwiye gufatana mu nda yego ikindi ndagishikirije murakoze amajyamba yanjye turabashimiye mm, aro aro ndabaramukije amahoro cyane murakomeye yego turashima namwe hariho abantu umunyamakuru iyo mupfuye akantu amenya ngo ifire ya mbere ngo ni kumujyana mu gasho ngo niho aba atoye byose mm. mu gasho hajya ntibazi ibyo umuntu yigiranye mhm. mu gasho ry'igihingana araciye mhm. ni ukuvuga uri mu gasho wiga ubukozi bw'ikibi bwose bwakabaye ko bubaho kuko ubupfunzwe upfunzwe n'abantu batandukanye kandi atandukanye yego halo halo namahoro amahoro cyane ndabumva mm, akazi na kanyu naho muherereye yego ni eh, nitende wumva umunywanyi bibaye ukundi ariko twizere uko araza kugaruka radiyo isanganiro ku isaha zibiri zirenze ku minota mirongo itanu n'itanu mu mwanya turaca gusozera kino kiganiro nagomba kuvuga kuri bijyanye n'ibiciro rero umuntu ariko araraba mbega umenga sindi iyo byugariye ibi by'ibifungurwa none ahantu na hamwe mu bwimo twirirwa turahunga bitigeze bimera ukuntu mm. rero umenga sindi iyo byinyegeje mm-hmm. ni birabahinga biraba twese tukananirwa aho ikiro cy'ibiharage kigura ibihumbi bitatu n'amajana atanu eh. urumva yakobo ega leta ni wowe nyine leta ni jewe leta ni twese urumva no guhaguruka twese tukaraba impamvu ivyo bintu biruko kugira ngo kumbure dufashanye bisubire bigende neza nuko yakobo icyimvirire yamaze kugishikiriza ku bijanye n'ibiciro reka rero ahano duce tugarukiza kino kiganiro cacu cuno munsi ikiganiro gicushikirije twakiriye abatari baki turabashimiye mwebwe mwese mugize ico mushikirije ku makuru mwakurikiye shimire serafina kizimana yari kubafasha mu bw'ibyuma jean marie mayonga mwari kumwe ndasubiye kubashimira bivuye ku mutima ndabifuza kugira ijoro ryiza mubane mukurikira ibiganiro bica kuri radiyo isanganiro mu mwanya ni amakuru ya nyuma avugwa mu rurimi rw'ikirundi